ուղությամբ արձակվել է շուրջ 3500 կրակոց։ Բացի վերոնշյալից հունվարի 26-ին ժամը 4:30-ի սահմաններում շփման գծի հարավային ուղությամբ հակառակորդը ձեռնարկել է դիվերսիոն ներթափանցման փորձ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ժամանակին հավաստանշել են ադրբեջանական հատուկ ջոկատայիների առաջխաղացումը եւ վերջիներից հետ շպրտել իրենց ելման դիրքերը։ Արձանագրված փոխհարաձգության ընթացքում պաշտպանության բանակը կորուստներ չի ունեցել։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են լիակատար վերահսկողություն պահպանել առաջնագծում եւ վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Հայոց բանակի կազմավորման 24-ամյակի արդիվ Խաշաթաղի շրջվարչակազմն այս է կազմակերպել Հանրապետության հարավ-արևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամաս։ Զինվորներին ու սպաներին տոնի արդիվ շնորհավորել է շրջվարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Արտուշ Մխիթարյանը։ Մեր բանակը, որ բոլորիս հպարտությունն է ու պարծանքը, ամենամարտունակն է տարածաշրջանում քանի որ ունի մահվանն անթարթ հայացքով նայող հրամանատարներ, խիզախ զինվորներ։ Մենք պարտավոր ենք լինել ուժեղ, ավելի հզոր եւ զգոն։ Մեր ուժի մարմնացումը մեր բանակն է եւ յուրաքանչյուր հայի պարտն է օժանդակել հայոց բանակին, ասել է Արտուշ Մխիթարյանը, հավաստելով, որ շրջանի յուրաքանչյուր բնակիչ հարկ եղած դեպքում կդառնա հայոց բանակի զինվոր։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական հերոստալիքը Զվեզդան Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կազմավորման 24-ամյակի նվիրված Իր ռեպորտաժում Լեռնային Ղարաբաղը ներկայացրել է որպես անկախ պետություն, ինչը զայրացրել է Ադրբեջանին։ Ռեպորտաժում անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ ԼՂ նախագահ Բակո Սահակյանի Եռաբլուր զինվորական պանթեոն կատարած այցին։ Ադրբեջանական ապագործակալության կայքում տեղադրված նյութի համաձայն ադրբեջանական կողմին դուր չի եկել այն փաստը, որ հաղորդման շրջանակում Բակո Սահակյանը ներկայացվել է որպես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ։ Հասարակական կազմակերպությունների գործունեությունը սահմանափակելու, իրապաշտպանների վրա հարձակումներ գործելու, նրանց քաղաքական հետապնդման ենթարկելու կամ բանտարկելու աճող միտումները մի շարք երկրներում, մասնավորապես հարևան Ադրբեջանում, որը կարծես մարդու իրավունքների եվրոպական քարտեզի վրա գնալով ավելի ընդլայնվող մի սև խորոչի է նմանվում, առավել քան մտահոգիչ է։ Այս մասին նշել է Եվրախորհրդի խորհրդանական վեաժողովում հայկական պատվիրակության անդամ Սամվել Ֆարմանյանը։ Նրա խոսքով Ադրբեջանում մարդու իրավունքների վերաբերյալ զույգ զեկույցները հնարավոր լավագույն ձևով ցույց են տալիս այն վիճակը, որում գտնում է ժողովրդավարությունն Ադրբեջանում։ Քաղաքական շարժարիտներով պայմանավորված տասնյակ հետապնդումներ ու դատական գործեր եւ բոլոր նրանց բանտարկություններ, ովքեր քննադատապար են տրամադրված Ադրբեջանի իշխանությունների եւ Ալիևների ընտանիքի հանդեպ։ Տիրապետող Գեբելսյան պետական քարոզության պայմաններում, երբ աշխարհասփյուր ողջ հայությունը հրճակված է որպես ադրբեջանցիների ճշնամի, երբ մարտհասման Ռամիլ Սաֆարովը հրճակված է որպես ազգային հերոս եւ մատաղ սերնդի վկայակոչում է որպես լավ օրինակ, բոլոր նրանք, ովքեր խոսում, բարձրաձայնում են խաղաղության եւ դիվանագիտորեն բանակցված ճանապարհով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման անհրաժեշտության մասին, որակում եւ պիտակավորում են իբրև Ադրբեջանի ազգային դավաճաններ եւ Հայաստանի լրտեսներ։ Պետական քարոշությունը նրանց բոլորին ներկայացնում է որպես ազգային դավաճաններ, թարմացնելով Ստալինի դաժան ժամանակների վերաբերյալ մեր բոլորի հիշողությունը։ Ցավոք ժամանակս չի երեքի թվարկելու այդ բոլոր զոհերին, ասել է Ֆարմանյանը։ Ֆարմանյանն նաև նշել է. Մենք պետք է շատ հասկանալի ուղեր ցանենք նախագահ Ալիևին մեր մայրցամաքի վերջին բռնակալներից մեկին վերջ տալու իրավապաշտպանների, լրատվության միջոցների եւ իր ու իր ընտանիքի հանդեպ քննադատաբար տրամադրված անձանց հանդեպ գործադրվող համակարգված բռնաճնշումներին։ Երախորդի խորհրդանական վիաժողում ընդունված հակահայկական զեկույցն առաջին հերթին ապտակ էր Յակոմիսկի խմբին։ Այդ մասին հայտնել է Հայաստանի ազգային ժողովի падգամավոր Ռուբեն Հակոբյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները նշել է падգամավորը իդեմս վարչապետի հայտնել են, որ պատրաստ են քննարկել Սարսանգի ջրամբարի հարցը եւ երկու կողմին բավարարող որոշում գտնել։ Նման դեպքում քաղաքական տեսանկյունից Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի իշխանություններն առաջին անգամ կնստեն մի սեղանի շուրջ։ Հնարավոր կլինի նաև պատասխան զեկույց ներկայացնել եւ չեզոքացնել Մարկովիչի զեկույցը, ասել է Ռուբեն Հակոբյանը։ Ըստ արդարադատության նախարարի Արցախի համանadrությունը փոփոխման ենթակա է։ Բելալալյանն է շարունակում։ Մեկ տարի հետո Արցախը պետք է ընդառաջ գնա ամենակարևոր երկրի ղեկավարի հերթական ընտրությանը։ Սա այն դեպքում, եթե մինչ այդ քաղաքական իրականության մեջ չարցանագրվի փոփոխություն, մասնավորապես այն ինչ տեղի ունեցավ Հայաստանում։ Խոսքը համանդրական փոփոխությունների մասին է, որի պարագայում Արցախում տակավին կփոխվի կառավարման համակարգը, ու մենք կդառնանք խորհրդարանական պետություն։ Իսկ կառավարման մեխանիզմները կհայտնվեն խորհրդարանում ներկայացված ամենամեծ քաղաքական ուժի ձեռքերում։ Բնականաբար Արցախի վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի համար ողջ ողջունելի են համանդրական փոփոխությունները, քանի որ հենց նրա ղեկավարած կուսակցությունն է առաջատարն Արցախում։ Իդեպ վարչապետի խոսքով Արցախում համանդրական փոփոխությունները նույն բովանդակությունը չեն ունենալու, ինչ Հայաստանում։ Նույնը չէ, հակառակը բավականին մեծ տարբերություն ունի Հայաստանում ընդունված համանդրության համեմատ ընդամենը մենք առաջարկում ենք իրականացնել համանadrական փոփոխություններ եւ այս 10 տարիների ընթացքում մեր գործող համանadrությունը հուշել է մեզ արկա խնդիրների կամ խնդիրների առումով ազնական, կուսակցական, բազմաթիվ տեսակետներ կա, սկսած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ձևավորումից, շրջանների ղեկավարների այդ վարչակազմի ինստիտուտի հետ կապված դատական համակարգ եւ այլն։ Ամենտեղ մենք ունենք մեր խնդիրները եւ սա պետք է դառնալ այն քննարկման թեմա եւ ուզում եմ նաեւ նշել այս առումով միայն Ազատ Հայրենիք չէ, Ազատ Հայրենիքը պատրաստ է դիմելու նաեւ այլ քաղաքական ուժերի հետ մենք վերջերս ունեցել ենք կոնսուլտացիաներ, քննարկումներ։ Ինչքանով է արդյունավետ կառավարման համակարգի նշված մեթոդի կիրարկումը Արցախում, այս հարցն Հարցն առաջիկայում վստահաբար դառնալու է Արցախի քաղաքական կյանքի ամենակննարկվող հարցը։ Նույն հարցով դիմեցի արդարադատության նախարար Արարատ Դանելյանին։ Համադրությունը ընդհանրապես քարացած օրգանիզմ չի։ Դա կարող է ընդունել 5 տարուց հետո փոփոխության ենթարկվել, կարող է 10-15 տարի գործել փոփոխության չի ենթարկա։ Հասարակական հարաբերությունների զարգացման զուգընթաց պետք է նաև փոփոխություն ենթարկվի։ Արադ Դանելյանը միանշանակ վստահ է, որ Արցախի համանդրությունը փոփոխությունների ենթակա է, քանի որ կան որոշ հոդվածներ, որոնք մասնավորապես արդարու անկախ դատական համակարգի գործունեությունը թերաշեք են դարձնում։ Ցանկացած բարի փոխում կարող է արդյունավետ լինել, եթե երկրում գործում է արդար, անկախ, ազատ, անաչար անկողմնակալ արդյունավետ դատական համակարգ։ Իսկ այդ համադրությամբ կարևորագույն հարցերից մեկը այն բարձրագույն դատական խորհրդի ձևավորումն է։ Բելլալալայան այսօր Հայաստանի Ագրարային համալսարանի Շուշիի մասնաճյուղը կվերակազմավորվի որպես Արցախի տեխնոլոգիական համալսարան։ Կրկին լսենք Բելալալայանին։ Ինչպես արդեն տեղյակ եք, համասարանի դասախոսաուսանողական կազմը դժգոհ է կառավարության այս որոշումից ամենից առաջ դիպլոմի կարգավիճակի փոփոխության պատճառով։ Մյուս կողմից ուսանողները կարծում են, որ խախտվում է պայմանագիրը, որ իրենք կնքել են Հայաստանի ազգային agrarային համասարանի հետ։ Միջդեռ արդարադատության նախարար Արարատ Դանելյանը վստահեցնում է, որ վաղ է խոսել պայմանագրի խախտման մասին։ Это ваше мнение, то, что какая-то сторона нарушает Դա ձեր կարծիքն է, որ կողմերից մեկը դրանով խախտում է պայմանագիրը, անհնար է, որ խախտումները լինեն թե պայմանագրի, թե իրավունքների։ Եթե այդ ուսանողները ընդունվել են ինչ-որ ինստիտուտ, ինչ-որ մասնագիտությամբ, բայց ավարտել են այլ ինստիտուտ, ապա դիպլոմում այդ մասին նշվելու է։ Ասենք ես ընդունվել եմ Ստավրոպոլի իրավաբանական ինստիտուտը, սակայն ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարանը։ Իմ դիպլոմում այդ մասին նշված է։ Ամեն դեպքում առաջացած հարցերի համար ուսանողները կարող են դիմել բուհի ղեկավարությանը, խորհուրդ է տալիս արդարադատության տնտեսության նախարարը։ Իսկ եթե այնուամենայնիվ ուսանողը համարում է, որ իր իրավունքները խախտված են, ապա նա կարող է դիմել դատարան։ Это надо привыкать к тому, Պետք է սովորություն դարձնել, որ աշխատանքային հարաբերությունների վիճարկելի հարցերի լուծումը գտնել դատարանի օգնությամբ, ասում է արդարադատության նախարար Արարատ Դանելյանը։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ջրակուսում սոցիալական մի շարք խնդիրներ լուծվել են, սակայն լուծման ենթակա այլ հարցեր էլ կան։ Հերաշակապով հաղորդում է հադրութի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Կիրակուսը հադրութի շրջանի այն համայնքներից է, որտեղ երիտասարդություն արմատներ է գցում, նոր բնակելի տներ է կառուցում, ասել է թե գյուղը շենացնում են։ Ինչպես նշեց համայնքի ղեկավար Վալերիկ Բաբայանը, 2016 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ համայնքում արկա է 59 տնտեսություն, բնակչության թվականակը 249 մարդ։ 2015 թվականին գյուղում ծնվել է երկու երեխա, 0-ից 5 տարեկան երեխաների քանակը համայնքում կազմում է 22։ Համայնքում գործում է միջնակարգ դպրոց, որտեղ սովորում են 48 աշակերտ, որոնց ուսումնամբ զբաղված են 22 ուսուցիչներ։ Գյուղի բուժական մանկաբարձական կետը ապահովում է բնակչության բժշկական առաջնահերթ սպասարկումը։ Համայնքի ղեկավարը նշեց նաև, որ գյուղում սոցիալական մի շարք հարցեր լուծում են ստացել։ Փորվել է արտեզան ջրհոր, կառուցվել է գյուղի ներքին ջրատարածքը, տեղադրվել են ջրչափ հաշվիչներ, վերանորոգվել է գյուղապետարանի եւ բուժկետի շենքերը։ Վերջին 3 տարվա ընթացքում գյուղում կառուցվել է 4 բնակելի տուն՝ զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների ընտանիքների համար։ Ջրակույս գյուղում Վարուժան անվանցի ընտանիքը առաջիններից մեկն է, որը օգտվեց սոցիալական աջակցության հիմնադրամի ծառայությունից ստանալով 3 միլիոն դրամ։ Նոր տարվա շեմին Վարուժանի ընտանիքը բնակարան տոնեց եւ արժանացավ հանրապետության վարչապետի նվերին։ Գյուղում բնակարանի կարիք ունեցող երիտասարդ ընտանիքներ կան, որոնք եւս ցանկություն են հայտնում աջակցության դեպքում կառուցելու իրենց սեփական բնակարանները։ Համայնքի բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է հողագործությամբ եւ անասնապահությամբ։ Հողերի ընդհանուր չափը կազմում է 1153 հեկտար, որից գյուղատնտեսական նշանակության հողեր 927 հեկտար։ Այդ հողերից 360 հեկտարը վարելահողեր են։ 2015 թվականի բերքի տակ կատարվել է 170 հեկտար հացահատիկայինների ցանկ, ստացվել է 262 տոննա համահարն դերք հեկտարի միջին բարգավաճությունը կազմել է 13 ցենտ։ 2016 թվականի բերքի տակ կատարվել է 100 հեկտար ցանկ, որոշակի աշխատանքներ իրականացրել անասնագուխականակի աճի եւ անասնապահական մտքերի արտադրության ավելացման ուղղությամբ։ 2016 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ համայնքում արկա է 71 գլուխոշ երջանորանասուն, 180 գլուխմանր երջանորանասուն, Համայնքը ընդգրկված է Օկտաձորի ենթաշրջանի համակների գյուղատեսչական զարգացման ծրագրի մեջ։ Ծրագրի շրջանակներում որոշ հարցեր լուծում են ստանում։ Համայնքի ղեկավարը նշեց, որ դերևս լուծում պահանջող խնդիրներ կան։ Նոր դպրոցական շենքի անհրաժեշտություն կա։ Համայնքային կենտրոնի շինարարությամբ կլուծվեն ինչպես ակումբի, այնպես էլ հանդիսների տան հարցերը։ Գյուղում բնակելի տների շինարարության եւ ենանրողման նոր արտիզան ժողովրդի ֆարման անհրաժեշտություն կա։ Մնում է հուսալ, որ պետության աջակցությամբ նշված հարցերը լուծում կստանան։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հունվարի 30-ի դրությամբ Արցախի հանրապետության բժշկական կենտրոններում վերին շնչարական օղիների սուր վարակի հիվանդություններով ստացիոնար բուժում է ստանում 112 հիվանդ, այդ թվում 48-ը երեխա։ Հիվանդներից 49-ի այդ թվում 6 երեխայի մոտ հայտնաբերվել է թոքաբոր։ ԼՂ առողջապահության նախարարության աշխատակազմի պետական հիգիենիկ եւ հակահամաճարակային տեսչության պետ Օֆելիա Հարությունյանը նշել է, որ վերջին 5 օրերին հիվանդների թիվը տատանվել է միջինը 100-ից 120-ի, իսկ նոր ընդունված եւ դուրս գրված հիվանդներինը 20-ի սահմաններում։ Վերակենդանացման բաժանմունքում այսօրվա տվյալներով վարակով 2 հիվանդ կա։ Անդրադառնալով հանրակրթական հաստատություններում հիվանդությունների պատճառով բացակայությունների ցուցանիշներին, համաճարակաբանը տեղեկացրել է, որ ամենօրյա մշտադիտարկման արդյունքում ողջվել է, որ դպրոցներում բացակայող աշակերտների ընդհանուր թվից ընդամենը 6%-ն է հիվանդ, իսկ մանկապարտեզներում 8-ից 9%-ը։ Օֆելիա Հարությունյանի գնահատմամբ համաճարակաբանական իրավիճակն Արցախում լարված չէ։ Հանրապետության բոլոր բուժ հաստատություններն ապահովված են հակավիրուսային դեղամիջոցների նոր խմբականակով։ Բացի այդ, ԼՂ առողջապահության նախարարությունը հետևողականորեն շարունակում է վերին շնչառական ուղիների սուրվարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարի ինչպես բուժական, այնպես էլ կանխարգելիչ միջոցառումները։ Դեսպան Գրիգոր Հովանեսյանն իր հավատարմագրերն է հանձնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային։ Դեսպանը Օբամային է փոխանցել Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ողջուններն ու ջերմ բարեմաղթանքները։ Նա նաև նշել է, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ներկա կգտնվի այս տարի Վաշինգտոնում անցկացվող միջուկային անվտանգության գագաթնաժողովին, ինչի համար նախագահ Օբաման հայտնեց իր երախտագիտությունը միաժամանակ բարձր գնահատելով Հայաստանի հանրությունը միջուկային անվտանգության այս նախաձեռնությանը։ Իր ուղերձում Օբաման նշել է, որ 2015 թվականին Հայաստանում ԱՄՆ ներդրումների ծավալի մակարդակի բարձրացումը միայն սկիզբն է մեծածավալ առևտրային ու ներդրումային կապերի, որոնք առանցքային նշանակություն ունեն ինչպես Հայաստանի տարածաշրջանի համար, այնպես էլ դրանից դուրս։ Ֆրանսիայում վերսկսվել են հայոց ցեղասպանության շղթումը քրեականացնող օրենքի պատրաստման շուրջ քննարկումները։ Այս մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուয়া Օլանդը, հավելելով, որ դրա պատրաստումն ինքը վստահել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի նախկին նախագահ Ժան-Պոլ Կոստային։ Օլանդը նշել է, որ Ժան-Պոլ Կոստային հանձնարարել է օրենքում գտնել հստակ անվիճելի օղի, որը թույլ կտա պաշտպանել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը, ու դա պետք է անել շատ կարճ ժամանակում։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի խոսքով կարևոր է, որ Ֆրանսիայում հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնելու նախաձեռնությունն իր վրա է վերցրել Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուয়া Օլանդը։ Անդրադառնալով այս նախաձեռնությանը նա նշել է, որ նմանատիպ օրինագիծ կա նաև Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Բնականաբար մենք շարունակելու ենք անել ամեն ինչ, որ เป զի ոչ միայն դատապարտվի հայոց ցեղասպանությունը, այլ նաև դատապարտվի Թուրքիայի ժխտողական քաղաքականությունը որովհետև մեր կարծիքով գիտակցված ժողտողականությունը նույնքան վտանգավոր է, որքան ցեղասպանությունը, ասել է Շարմազանովը։ Մարզասերների համար Հունարոմեական ոչի ըմբիշ Կարապետ Չալյանը նվաճել է Բուլղարիայի մայրաքաղաք Սոֆիայի մեկնարկած Դան Կոլովի եւ Նիկոլա Պետրովի անվան միջազգային 54-րդ մրցաշարի ոսկե մեդալը։ Եզրափակում հայ ըմբիշը 8-0 հաշվով հաղթեց Բուլղարիան ներկայացնող Իլյան Գեորգիևին։ Թուրքական միլիետ պարբերականի լրագրող Սերդար Սարդախը խիստոնով է դիմել այն թուրք երկրպագուներին, ովքեր Բեշիկտաշ տեղափոխված հայազգի Արաս Օզբիլիսի մասին վիրավորական արտահայտություններ են արել։ Նա նշել է, թե ինքը շատ է ուրախացել, երբ իմացել է, որ Արասի նման ֆուտբոլիստ է վերադառնում Թուրքիա։ Այո, Արաս Օզբիլիսը հայ է։ Ինչ որ մեկնարարություն ունի, ես էլ թուրք լրագրող եմ։ Ռիբերին էլ ֆրանսիացի մամեդական է։ Էնշտեյնն էլ հրեա գերմանացի գիտնական էր։ Ինչ իմաստ ունի ֆուտբոլում ազգության հետ կապված նման ամոթալի բաներ ասել, նշել է լրագրողը։ Եվ վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամատություն առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 5-ից 10 մետր արագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 1 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 4-ից 9 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։